een lied, een psalm, van Asaf, O God, je moet niet stil blij nie, je moet niet maak of je niks hoor nie, je moet iets doen. Want luister, de vijande raas, die volken wat niet vir jy wil dien nie, denk hulle kan doen wat hulle wil. Hulle maak slim planne teen die volk, hulle praat oor wat hulle wil doen teen die mense vir wie jy beskerm. Hulle sê, kom ons maak hulle allemaal dood zodat hulle nie meer een volk is nie en zodat niemand die naam Israël zal onthou nie. Ja, hulle besluit allemaal saam oor hulle plannen, hulle maak een ooreenkomst, en die plannen wat hulle maak, is teen die vijande, is die Edomite, die Ismailite, die mensen van Moab en die Hagreers, die mensen van Gebal en Ammon en Amalek, die Philistijnen saam met die mensen wat in Tyrus woon. Die mensen van Assyrië is ook saam met hulle, hulle help die kinders van Lot en maak hulle sterk. Sela, moet met hulle doen soos hy met die Midianite gedoen het, soos met Sisera, soos met Jabin by die Kison rivier. Hulle het gesterf by en door, hulle lyke het op die grond gele en vrot. U moet met hulle leiers doen soos hy gedoen het met Oorep en Seep. U moet al hulle leiers laat sterf soos Sebag en Salomina. Hulle is die mensen wat gesê het, kom ons vat die land van God voor onszelf. My God, u moet ons vijanden soos tolbosse maak, soos kaf wat wegwaai voor die wind, 15 tot 16. Je moet hulle volg en jaag met die stormwind soos vier bos laat brand, en soos vier bergen aan die brand steek. Je moet hulle skrik maak met de wind wat alles wegwaai. Je moet hulle laat besef dat hulle sal verloor, zodat hulle sal weet wie is. Je moet hulle laat besef dat hulle niet kan wen nie, hulle moet nie ophou skrik nie, dit moet so sleg gaan met hulle dat hulle sterf. Hulle moet besef dat hy die hoogste God oor die hele aarde is, net hy is God, en naam is Heere.